Tuomet Agripa tarė Pauliui. Tau leidžiama paaiškinti savo bylą. Ir Paulius pamojas ranka pradėjo apsiginimo kalbą. Karaliau Agripa, esu laimingas, galėdama šiandien tavo akivaizdoje gintis nuo visų žydų kaltinimų, juo labiau, kad tau pažįstami visi žydų papročiai ir ginčiajami klausimai todėl prašau kantriai manęs išklausyti. Visi žydai žino apie mano gyvenimą nuo jaunystės ir kaip jis prabėgo iš pradžių mano tautoje Jeruzalėje. Jie pažįsta mane nuo seno ir, jei norėtų, galėtų paliudyti, kad aš kaip fariziejus gyvenau laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų dvylikos giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties karaliau ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius. Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiuose sinagogose grasinimais verčiau juos pikžodžiauti ir besaiko prieš juos įtūžęs persekiojau net svetimuose miestuose. Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje vidurdienį karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemin, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai, Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spiriotis prieš akstiną. Aš paklausiau, kas tu esi viešpatė? O viešpats atsakė aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų. Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytojų tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikščiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių grėžtųsi į šviesą, nuo šetono galybės į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais. Todėl, karaliau Agripa, negalėjau būti neklusnus dangaus apreiškimui. Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje judėjoje ir pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi atsivertimą liudijančių darbų. Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. Bet Dievo padedamas iki šios dienos aš tebe liudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksent pranašai ir mozė. Būtent, jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikėlęs iš numirusių paskelbs šviesą tautai ir pagonims. Jam tai paaiškinant, Festas garsiai sušuko. Pauliau, tu iš galvos kraustaisi. Iš didelio rašto išėję iš krašto. Paulius atsiliepė. Ne, nesikraustau iš galvos prakilnusis Festai, bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šiuos dalykus žino karalius, kuriam aš taip atvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo, juoba, kad šitai dėjosi ne kur nors užkampyje. Karaliau Agripa, ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki. Agripa atsakė, to jau žiūrėk įtikinsi mane krikščionimi tapti. Paulius palinkėjo, daug dieve, kad ar to jau, ar ne to jau, ne tik tu, bet ir visi šiandien girdėję mane kalbant, taptų tokie kaip aš, tik be šitų pančių. Tuomet pakilo karalius, valdytojas, berenikė ir kiti svečiai. Išeidami jie kalbėjosi, šitas žmogus nieko nenusipelnė mirties ar pančių. Agripa festui pareiškė, būtų buvę galima paleisti šį žmogų, jeigu jis nebūtų šaukęsis ciesoriaus.